And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u našu novu emisiju Mobility kao što ste možda mogli da pročitate na našem sajtu nxsradio.com e, uradili smo malo redizajn nova je godina, odlučili smo neke nove stvari da promenimo u 2014. godini i s obzirom da smo uveli novu emisiju Tech Up e, za koju pretpostavljam da ste čuli takođe imate naravno na našem sajtu e, gde ćemo pričati kompletno o tehnologiji, mobilnim telefonima, kompjuterima, gadgetima, igricama, znači svemu zanimljivom tako da smo onda odlučili da ovu emisiju Mobility posvetimo u potpunosti automobilizm i svemu što je vezano za automobile, bit će tu vesti i svega zanimljivog, pa da krenemo odmah. Krećemo, naša prva vest nam stiže iz BMW-a. Šuškalo se, ali stiže zvanična informacija da treba da startuje M2. Insider iz BMW-a tvrde da mogućnost lanciranja M2 modela i tekako ima i da se vrlo ozbiljno, e, ozbiljno razmišlja o tome. A proizvodnja e, ove verzije će biti naslednik modela serije 1M Coupe i pojavit će se do 2016. godine na tržištu. Trenutno vrh ponude serije 2 čine verzija M235i Coupe, koju pokreće redni šestocilindrični 3.0 motor snage 326 konskih snaga, a prema navodima iz BMW-a koji stižu, M2 kupe bi trebalo da pokreće isti pogon, ali sa nešto više snage, tačnije očekuje se da će snaga ove verzije kretati i do 380 konskih snaga, što je svakako sjajno. L2 Coupe bi pored motora trebao da dobije i neka unapređenja u odnosu na standardni model, ali da pozemi određena tehnička rešenja sa modela M3, M4, ali naj svakako sva, jer će cena morati da ostane osjetno niža, jer ovi modeli e, da se međusobno ne bi sudarali na tržištu i dodatno zbunjivali kupce, što važi naravno i za performanse dodatno. Sljedeća vest nam stiže sa naravno sajma u Beogradu. Sajma automobila je prošao, kao što znate, ako ste bili, ako niste vjerojatno ste čuli u vestima, svakako najskuplji automobili na ovom sajmu su bili Jaguar F-Type i najnoviji BMW X5. Jaguar je bio model koji je zaista privukao puno pažnje, koji svakako obara sa nogu, briljantne performanse istovremeno sa onim DNK koji svaki Jaguar ima. Ono što je jako zanimljivo, ovaj Jaguar može da stane na crtu praktično bilo kom rivalu. Ovaj model je 5.0 litarski V8 pogonski agregat koji razvija fenomenalnih 550 konjskih snaga i može da brza od 0 do 100 za 4,2 sekunde. Cena naravno prava sitnica kreće se od 80.300 evra do 106.650 evra. Uz Jaguar F-Type, jedan od najskupljih modela, takođe je bio i najnoviji redesign BMW X5, koža, sportski volan, alufelne, krovni nosači od aluminijuma, kamera za vožnju, za stakla koja imaju mogućnost samozatamljivanja, grejna sedišta, sistem za intenzivno pranje svetala, parking senzori, LED svetla za maglu, navigacija, pogona sva četiri, senzor za kišu i automatsko uključivanje svetala. Ovaj fenomenalni model, uz mnogo još opreme koja ide uz njega, je koštao odnosno cena počinje od 75.151 evra. Zaista impresivna dva modela. Nastavljamo dalje. Još uvek smo na sajmu koji se upravo završio i svakako je bilo velike gužve i na delu koji je bio posvećen old timerima. Ponosni vlasnici old timera predstavili su svoje četvrtočkaše na godišnjem Beogradskom sajmu. Usledilo je naravno i mini takmičenje u kome su se vozači trudili da kroz testove prikupe što više pozitivnih, a što manje negativnih poena. Najuspešniji je bio Milan Simeunov iz Sremskih Karlovaca koji je vozio BMW 1802 Alpina, naranđasto crni, Drugo mesto zauzeo Vlada Banjaca, Petrovardina, vozač automobila Fiat X Bertone, a treće plasirani Miodrag Radovanović iz Sombora, vozač automobila Peugeot 404. Milan Posavec Lemi, predsjednik AMK Diplomat Classic, kaže da značajnu ulogu u održavanju parada oldtimera ima svakako Beogradski sajam i da je sajam automobila uvek dobra prilika za predstavljanje starovremenskih automobila koji pored materijala E, materijalne imaju i izuzetnu emotivnu vrednost. Na ovogodišnjoj smotri predstavljen je 31 automobil, najstariji su bili američki vojni džip Willis iz 1945. godine i Cadillac iz 1958. Pažnju posjetilaca prevukla su i dva automobila Fiat X Bertone, kao i Kadett C Aero, model koji je proizveden samo u 122 primjerka. Na Beogradskom sajmu našli su se i Capri GT 1700, Auto Union DKV F11 iz 61. godine, kao i AMC Ambassador iz 1967. godine, vozilo fabrike koja više ne postoji. Vlasnici su publici predstavili nekoliko legendarnih fića koji nisu preterano stari, ali imaju veliku vrednost jer su u fabričkom stanju. Također još jedna vest sa završenog sajma automobila E, na sajmu automobila ste mogli da kupite i vrlo pristojan auto koji novog vlasnika može da košta svega 100 evra mesečno. Uslovi za, kupi, e, za kupovinu novih automobila su bili dosta povoljni i sada se i kod nas događa ono što je na zapadu praksa, a to je da uvoznici i bankari mnogo bolje sarađuju i da nude čak i beskamatne pozajmice i leasing za sve nove četvrotočkače. Za kupovinu novog automobila potrebno je imati naravno i učešće, a procenat varira. Moguće je kupiti na primjer Fiat Punto, najnoviji, po cijenju od 98 evra mesečno, što je do sada bilo nezamislivo. Također postoji i solidan izbor u cenovnoj klasi do 10.000 evra. Međutim, svoje kupce pronalaze i oni koji koštaju i više od 40, pa ih je do sada prodato više od 10 modela, tako da praktično kako je bila i dosadašnja praksa, skoro svi najskuplji modeli na sajmu su već prodati. Nastavljamo dalje. Sljedeća vest nam stiže iz Porschea. Porsche još uvek razmatra mogućnost razvoja vozila na električni pogon. Matijas Müller, izvešten predsjednik kompanije Porsche, navodi da ovaj proizvođač još uvek razmišlja o razvoju vozila na električni pogon, On tvrdi da nije zaljubljenik u vozila na električni pogon sa produženim dometom, ali da je svakako otvoren za razvoj u potpunosti električnih modela. Naglašava i da domet ovakvih vozila mora da bude barem 300 km da bi ovi modeli bili praktični. Podsećanja radi, Porsche je predstavio tri Boxer E prototip pre dve godine, jedan model odlikuju dva elektromotora i 245 konske snage kombinovane sa 540 Nm, dok drugi ima jedan elektromotor sa 122 konjske snage, ali njihov domet iznosi 170 km sa jednim punjenjem. Sada ne baš lepa vest koja nam stiže iz Italije, Bertone je propao. Po poslednjim vestima, italijanska dizajn kuća Bertone je propala, a sve kao rezultat velikih financijskih problema neka je prošle godine bankrotirao i mada je više kompanije bilo zainteresovano za kupovinu, ništa od toga se nažalost nije realizovalo, pa je Bertone bio prisiljen da zatvori vrat. Financijski problemi su jednostavno bili preveliki, a preostali zaposleni navodno nisu primili platu poslednjih šest meseci. Takođe, nedavno je otpušteno 160 radnika, a dobavljači su tužili Bertone kako bi naplatili svoja potraživanja. Baš velika šteta, jer svakako su odlični dizajnisti izdali iz ove fabrike. Sljedeća pomalo zanimljiva vest nam stiže iz Beograda. Nova investicija iz Emirata, Beograd dobija stazu za Formulu 1. Uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Autotuning kluba Ujedinih Arabskih Emirata, Automoto Srbije pokrenuo je projekat izgradnje autodroma u okolini Beograda. Ministar omladine sporta Vanja Udovičić posetio je Automoto Save Srbije, a rukovodstvo ga je izvestilo, na čelu sa generalnim sekretarom Aleksandrom Nikačevićem, sa intenzivnim razvojem sistema poslednjih godina. Posebno na međunarodnim projektima i planovima za razvoj automotosporta. Automoto Save Srbije je nacionalna organizacija vozača, vodeći evropski klub po stepenu rasta i razvoja infrastrukture, delatnosti i prihoda, čime je stekao poseban ugled u Svetskoj automobilskoj federaciji. Ovo je rezultiralo ponudom doktora Muhameda Ben Sulejmana, predsednika Nacionalnog autotuning kluba Ujedinjenih Arabskih Emirata i predsednika radne grupe za razvoj sporta da pruži logističku podršku Automato Saveza Srbije u razvoju ovog sporta. Budući da je generalnom sekretaru Automoto Saveza Srbije sličnu ponudu dao i predsednik eh, Jean Todd prilikom posete. Dogovoreno je da Automoto Savez dobije podršku u realizaciji ovog projekta, izgranje autodroma u okolini Beograda za međunarodne autotrke najvišeg ranga, uključujući i trke formule. Prijatelji Automoto Saveza Ujedinjenih Arabskih Emirata, gde se voze trke Formula 1, su obećali punu podršku svojih stručnih timova na razvoj projekata i čak saradnju sa e, dovođenju investitora za njegovu realizaciju. Ukoliko se obezbedi adekvatna lokacija, stručni tim na čelu sa Ronanom Marganom, direktorom Novog instituta za autosport, trebalo bi da posete i da utanače detalje. Vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, u svakom slučaju veoma zanimljiva vest. Očekujemo da vidimo u narednim godinama kako će, da li će uopšte biti e, nešto od ovog projekta, bilo bi svakako dobro za našu zemlju. Sljedeća vest e, nam stiže vezana je za Michaela Schumachera koji je izgubio 22 kg. Za sve vas koji se pitate kako je čuveni šumi. Dele Mele preneo vest izjavu lekara Michaela Schumachera da je legendarni vozač Formula 1 izgubio do sada čak 22 kg. Nije tu ništa pretarano čudno, gubite kilograma je normalna pojava za pacijente u komi, ipak izgubiti više od 20 kilo, e, kilograma je pomalo nesvakidašnje, jer se već pristupilo postepenom buđenju, izjavio je gospodin Dane, šef interne medicine e, bolnice u Nemačkoj. Podsjetimo, 45-godišnji Schumacher je pre nesreće koju je zadobio prilikom skijanja francuskim Alpima 29. decembra prošle godine imao oko 75 kg. Doktori su potvrdili informaciju da ukoliko se Nemac poravi, sleduje svakako intenzivno lečenje, ali da je teško prognozirati kako će se to dalje odvijati. I prelazimo na našu poslednju vest koja je malo duža, takođe vam stiže naše zemlje, od aprila nov način provere polovnih automobila. Svi polovnaci će od 15. aprila prilikom uvoza morati da prođu posebnu kontrolu dokumenta brojeva motora, šasije, opreme, stanja kilometraže u nekoj od ovlašćenih laboratorija kako bi uopšte bilo dozvoljeno da se ocarine. Međutim, mnogo toga je još po znakom pitanja. Od 15. aprila bi trebalo da počne primjena novih propisa koji predviđaju posebnu kontrolu automobila iz uvoza. Ova kontrola će sasvim izvesno povećati cenu polovnjaka, ali i doneti viši nivo sigurnosti novim vlasnicima. Nadlažni kažu da će se na ovaj način smanjiti broj vozila koja su registrovana, sa netačnim podacima. Na primjer, ponekad se lažira rad na zapremine motora kako bi se smanjile tažbine ili godina proizvodnje kako bi se uopšte bio dozvoljen uvoz. Pitanja koje se nameću, da li će se na ovaj način proveravati legalnost? Legalnost vozila se neće posebno proveravati jer svako vozilo koje se prvi put registruje kod nas dobija zabranu otuđenja od 60 dana, za to vreme policija preko Interpola proverava da li postoji potraga. Da li će se dodatno proveravati kilometraž? Na određeni način hoće, ali nije jednostavno proveriti kilometražu budući da njeno upisivanje i isprečavanje manipulacije na tom polju drastično razlikuje od proizvođača do proizvođača ali u budući će se broj pređenih kilometara biti evidentiran na pregledu pred carenjenja i unet u potvrdu o ispitivanju. Šta će se sve proveravati? Proveravat će se dokumentacija, identifikovati vozilo, radna zapremljena motora godište, usaglašeno sa domaćim tehničkim uslovima, ispravnost opreme, sigurnosti pojasevala stanje vozila, eventualno oštećenja, provaravati navedena i postojeća oprema, klima, alufelne kožne sedišta, ukoliko su na vozila vršene bilo kakve prepravke, koje bitno mogu da naruše tehničke karakteristike, a nisu evidentirane pratične dokumentacije, ono će morati da ide na posebno ispitivanje. Koliko će trajati ta provera? Sama provera ne bi trebalo traje duže od pola sata, međutim problem može da bude ako na istom mestu u istom danu se pojavi veći broj vozila. Ovo je jedan od razloga zašto je agencija zatražila odlaganje ovog, primene ovog, da kažemo, zakona do 1. oktobra kako bi se uspostavio ceo sistem koji će moći to dalje da i odnosno način na koji će to sve funkcionisati. Koliko će ovo zapravo da poskupi? Uvoz je možda i glavno pitanje. Još uvek se tačno ne zna, ali svakako će biti blagog povećanja troškova. U Genciji za bezbednost kažu da su razgovarali sa nadležnjima koji će e, obavljati pregled i da bi cena pregleda trebala da bude između 40 do 50 evra plus 3000 dinara samoj agenciji za potvrdu. Dakle, od 8 do 9000 dinara više će koštati. Oni navode da u zemljama u okolini slični pregled koštaju oko 100 evra. Sama procedura, kada vozilo stigne do carinskog skladišta, vlasnik, fizičko lice ili prodavac je u zahtev za skladištenje podneti i zahtev za izuzimanje skladištenja kako bi vozilo moglo da ode na ispitivanje, a zatim će dato vozilo biti prebačeno do najbliže lokacije na kojoj se obavlja pregled. Nakon pregleda vraća se na carinsko skladištenje, a proceduru uvoza se nastavlja kao i ranije. Ko će sve vršiti proveru. Agencija za bezbednost saobraćaja ovlašćenje za ispitivanje vozila daje istim institucijama koje se već bave izdavanjem uverenja da su vozila prepravljena u skladu sa propisima, a to su Centar za motelna vozila Automoto Savjeza Srbije, Mašinski fakultet u Beogradu, Institut Finča, Mašinski fakultet u Nišu, Mašinski fakultet u Kragovicu i Tehnički fakultet u Novom Sadu. Veoma zanimljiva vest, nadam se da vam je bila korisna i vidjet ćemo kako će ta implementacija početi bilo od 15. aprila ili od oktobra meseca kako je najavljeno. To bi bilo to u ovoj našoj novoj emisiji Mobility koju smo posvetili samo automobilizmu. Nadam se da su vam bile zanimljive informacije koje ste možda znali, a možda i niste. Moje ime je Nenad, hvala naravno što ste bili uz NXS Web Radio Podcast. Posetite naš sajt Podcast gmail.com i do neke sledeće emisije. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS Podcast.